may buntag Pilipinas o tibok kalibutan niya ako karon sa usa ka remote nga barangay sa Philippines and uh, <clears throat> ang isu o punto nga akong i-tackle karong adlaw uh, kabahin kini sa um, nagka dako nga discontent o kasakit sa mga Filipino nga ng katawhan batok sa gobyerno o bureaucracy kanila nga mga professional mga graduate sa college and universities holder og mga four-year courses mga masteral or PhDs nga na magpunsisok sa gobyerno karon <clears throat> forming the what we call bureaucracy. Ang dugay ko nga gusto na nako kining uh, ma pahayag o mahibawaan sa tanan aron mamahimo kining topic of discussion aron ma-resolve kini kining nag katubo nga kasakit o kasuko sa mga katawhan tungod pod sa nagkatubo nga pangulikta sa gobyerno sa buhisan nga ilang gihanlan lang og gihanlan nila og daghang klaseng mga pangan bills like electric bill, water bill, mga fees, mga fines pero actually og imo ning sumadahon tax gyapon ni or buhisan lang gyapon ni Now, duha ka klase nga increase ang hitabuan ni. Eh. Ang una is nagkadaghan. Kay naa man pud sa local government code nga ang mga local government units sama sa probinsya, syudad, lungsod o mga villages or kabarangayan doon na sila new power to invent or create new sources of revenues taksisyon buhisan gihapon sa local level wala pa ilabot ng existing uh, national na nagdugang pagyud labi na katong 12% nga VAT laws nga i-impose sa imong purchases diya sa mga dagkong supermarkets so inay imong napalit 1,000 puna na siya og 12% So, another 120 pesos ang i-add ana <clears throat> sa imuha nga bayro nun. So, daghan kayo pa nga ni Dugang plus ang mga existing nga mga buhisan sama sa buhisan sa yuta nag increase pagyud sa rate or kantidad. So duha nang increase ang gidaghanon klase-klasing mga pangan nga mga taxes or buhisan ilabi na tungod kay gihatag bagong power ang mga local government units from province to barangay nga makahimo sila ilang kagulingon nga tax revenue eh, generation ug ang ikaduha nagsaka gyud ang kantidad sa kada buhis so ang yuta naman daan sa una 500 to per hectare for example lang karon ning times 3 times 4 pa gani siguro wala ko kakuha sa exact nga amount pero ako nakita nga dako gyud kayo increase now ang punto na ho murag dili ni siya lisod o dili mareklamo mga tao kung dunay um, accompanying increase or happiness sa mga tao tungod kay increase ang ilang income. kung na-address po ng problema ron nga malayo gyud sila dapat malayo sila mapugos lang kalayo silang family makapanggawa sa atong nasod mabiyaan ang mga pamilya especially kung mga gagmay mga bata sakit na sa atong mga workers o trabante nga madto sa lain nasod sila ay mahimong yaya dito sa mga pamilya, mga bata sa mga Arabo or mga Amerikano samtang or while nabiyaan nila ang ilang mga mga anak katong nagtubo nag teenager nakadako ang ilang discontent or kay ubos nga dili ma ma offset dili ma palong lima tambalan sa kwarta nga ipadala sa ginikanan. So mao nang nahitabo nga majority karon sa 6 million nga mga drug addicts nga maupoy mga heinous criminals o mga immoral or mga prostitutes dinhi sa Philippines majority ana mao ang mga anak sa overseas Filipino workers katong narabaho sa gawas kung nabiyaan na ang pamilya kunya nabulit sa mga bisyo po nang nabili nila nga mga mga bana o rasawa so dili ni siya ga simple nga problema kay may resulta na ni og dili lang drug addiction kundi pagka conversion sa mga drug addicts into heinous criminals sa mga laki ang ng mga babae nahimong immoral mga prostitutes kay sa so time nga dili na sila magka-afford or dili na sa tagagkwartas lang OFW nga inahan or amahan niya addict sila or kay na-addict sila kanang mga panahon na mapugo sila og bligya silang dungog mahimo silang prostitute para lamang magka sustainer or magka finance sila sa ilahang lisod na kayong uh, overcome nga addiction sa shabu now another words if kani kay ang utok sa shabu addict ang finding ani matud ni President Duterte <clears throat> nga briefingan sa Osaka ka taga Davao nga doktor neuro uh, brain doktor neurosurgeon nga head sa usa ka dakong department sa dakong hospital do sa Los Angeles, California, USA. Diin siya gipa tour sa basement underground nga floor doon niya makita ang mga zombie na daghan kayo ang mga zombie na ng mga Amerikano nga adik sa heroin o cocaine uh, gamay na kayo slim na kayo ang possibility nga maayo sila umulian now ang reaksyon ni Tadigong Adto or President Duterte na-shock siya og mingon siya nga kaluoy jud sa mga Amerikano no pero nasiyak pag siya samot sa tubag sa iyang amigong uh, taga Davao nga doktor katong head sa department sa mga drug addict ng mga pasinti. Kay ming tubag man siya nga mas luoy ang mga Filipino mayor. Kay mayor pa man to si President Duterte sa Davao Zona. na atong panahon na. Sumingon si Presidente Duterte nga nganong man nganong makaingon man ka nga mas luoy ang mga Filipino kanang mga shabu addicts tubag ang doktor nga tungod kay ang pagka-destroy sa utok sa mga Amerikano nga na-addict sa cocaine or heroin mo dagan pa nag 5 to 10 years dili kayo kalit pero ang shabu especially kung daily or subsub mong paggamit 6 to 12 months lang kana ma kupos ang imong makupos ang imong utok mo shrink na siya uh, as small as kinumo sa infant. Imagine ha, kinomo or feast sa feast sa usa ka gamay kayo nga o newly born baby from being almost as big as your head ang imong brain kay nagpuno man ni sa tong utok o sa tong ulo skull to as small as or as tiny as kinumo so sa bagong na tao nga bata So dako gyud kayo ang pagkakupos, pagkasring. So mao din ni explanation or hinungdan ngano nga mga mahimong violente ug suicidal ang mga shabu addict. Lahi ang marijuana adik kumpara sa shabu addict, opposite ang marijuana gawas nga ang marijuana lisod kayo i-overdose you need 5 grams pero nang daghana na kayo pila na ka sulufin dakong na na siya sa pagka ma-overdose so unlikely kayo maghurot kag usa ka sulufin nga marijuana kada adlaw ang imo lang pila kastik lang duha tulo basta lang di hagbusagulan og chemical matud pa sa mga experts dili makarap og mahimong harmful ang marijuana make it pure lang yun ang pag-take nimo na tapakuon o isagol nimo ang dahon imong utanon nimo isagol mo dahon ba sa mga pan o sa harina tugmo konto nimo ipadry una ang effect sa marijuana healthy ang imong brain mosamot siya ka healthy o ka clear mulimpyo siya sa mga toxic metals like mercury aluminum mga lead ug unsa pa nga maoy nagdaot sa imong brain kani mga alzheimer kani mga autistic kani mga parkinson kaning mga dementia o kanang yung violent nga pagkabuang kanang gitawag schizophrenia na ay mga toxic chemicals na labi na dyan ang heavy chemicals or heavy metals kanang akong gimension nga mercury aluminum og lead nadaghatan na sila so mao nay cause nga mahimong buang og isog violently og suicidal ang atong utok kani mga toxic metals now ang mariwana mo limpyo na naiuban nga mga uh, nutrients sad nga mutabangan ni pero efektibo kayong mariwana ang dinang effect ana is clear kayong mind and focus kayo that's why kung pangutanon nimo ang mga mariwana user nga unsa ang ilang experience makita po ni mo ni sa ilang effect ka focus kayo sa silang talent sa mga hilig nila paspas o effective kayo ang talent development sa mga user sa marijuana mawa ang mga inhibition nila mga kauwaw mga mga hesitation uh, ah, full kayo sila plus ang brain lagi clear kayo og focus ang ang metabo ani so mental talent development usa ang sana sa benefit sa marijuana. And then, ang effect po sa marijuana sa imong physical body, ganahan kayo ka mo kaon. No? Ang imong appetite, ganahan sa ka matulog. So, healthy gani ka ang itabuan ni. Eh. In fact, ang mga kaya nang himatyo na nga mga cancer patients nga dili na mo kaon, wala gana, wala appetite. Kung alalayan na sa marijuana, mukalit og ka restore or balik ang ilang gana sa kaon so that's why dako kayo na siya nga point or contribution ngano ang mga gitaninga na nga mga cancer victims na buhi na ulian og naayo kay mingkaon man sila sa giganahan naman sa balik og kaon na do na pag healing property ang marijuana gawas nga makaristo sa appetite so balik ta sa atong puntong nga Cebu ang Cebu opposite mawadan kag gana ma cloudy o blurred imong pangisip di nakaka-concentrate mabulok ka at the same time mabayurinti og suicidal ka gusto ka mo suicide din dali ka masuko dali ka maghimog mga krimen or violence <clears throat> So, musrink ang utok kung user ka sa um, shabu. kay ang shabu, daghan kayo ni siya og uh, ah, content sa mga toxic heavy metals nga mga mercury, lead og aluminum sama sad sa mga vak- vaccines ang mga bakuna na asad ni contents sa aning mga heavy metals kaning heavy metals may toxic og destructive kayo sa atong lawas ug sa atong pangisip o utok so as much as possible ang mga sources ani dapat nato i i-avoid sources sa mercury ug ubang pang heavy metals kaning bakuna and then shabu o kining mga mining operation nga nagbubuog mga mercury sa atong mga kasubaan nga muragayday nga to sa dagat and then kaon sa atong mga isda nga atong gikaon ug uban pang mga marine products o mga mga life sa dagat nga ato sa gikaon kana mga gusto lato sa ba so <clears throat> kung makita nimo ang mga ang behavior sa shabu addict mga autistic o kini mga schizophrenia nga mga pasyente uh, mga violente ni sila unya mo ni rason or nahitabo kanang mga heinous crimes nga aran daghanan na kadyo nahitabo din sa Philippines kung makita nimo unsak ka uh, overkill or overcruel ang krimen nga gibuhatan ni mga tawhana kay for example katong unang nga krimen nga nahimong national sensation katong Visconde massacre din ang inahan og ang anak duha sa kadalaga og usa ka patanggamay pulos babay ginagahasa gigangrip at the same time gi overkill kapila to sila dunggaba ang usa mura ra og more than 60 times gidunggab so makita nimo nga uh, grabe ka terrible grabe ka horrible ang grabe ka hinos ang crimes nga ma-commit sa usa ka tawo nga nasudlan aning mga heavy metals nga naa sa Cebu, naa sa bakuna o uban pa nga mga <clears throat> sources ani. Now makita nimo sad nga mas hadlok ang epekto ani o makaingon ka nga mas grabe pamanis kaysa mga demon possessed kay daghanam tang mga kaso nga nakakita tag na nasudlan kuno og datang espiritu mahagis na to or mga nudyo mangguba o mga butang pero dili kaayo morderos halos walay mapatay na sila wala pod kaayo grabing krimen na mahimo ang kinig yung hinos kriminal kay azo arazo ka terrible ang mga panghitabo or mahimo nila kanang taptapo nila ang babae nga human na nilang gilugos i palutaw sa river or lugito nila ang kinataos babayi lugito ng mata sansanan og butilya nga dako or masibo sa kinataos sa babayi after girape kuhaan og mga organs dili na ma-describe ang kagrabi ani mga pangitabo makaingon sa ka nga worse than the work of devils or demons. So, ang effect sa heavy metal na mercury, aluminum, lead ug uban pa, mas grabe pa kaysa ma mapahimo sa atong gitawag og demon through the person nga naiyang nap napusis niya. Klaro na siya, mas grabe pa ang effect sa heavy metals. Mas devil og mas cruel og heinous pa ang crime ang commit aning mga atong drug addicts karon shabu addict to be exact sa Amerika ang counterpart ni chemical nga drugs kining cocaine o heroin pero matod pa sa doktor mas grabe jud ang effect sa shabu so gi sansan nanta pagayo og poison karon sa nagpaluyo aning drug cartel which is ni Vatican o ang mga Jesuits o ang mga Illuminati. Kaning Illuminati, mo ni 13 nga pinakadato nga pamilya sa tibuok kalibutan nga maoy nagprinta sa kwarta unlimited printing sa kwarta ila pila ka thousands ang maprint ana kada segundo minuto mao ni gipang kapital nila sa ilang mga dagkong companies nga tibuok kalibutan sad og katong mualalay nila mulo nila mo avail silang kwarta through their own banks uh, ilang napakusubsad so makita nimo ang mga companies like Nestle, Procter Gamble sila yung mga tagiyani gifinansingan ni sa ilang kaugalingong bangko World Bank, Federal Reserve Bank of USA, Bank of America, Vatican Bank, Bank of England, bantang mga dakong bangko sa kalibutan. Kining mga bangko ha, mo gi, gi chanilan sa ilang kwarta nga maupoy mo finance o matag sa loans ngadto sa mga ilang mga companies. Now, katong mga diri sa ubos nga gipanag-iya og mga local owners or founders. <clears throat> Parehas mga Gaisano, Alturas, o pa ang ilang paagyan is mag-finance gyapon sila sila mo hatag loans or mo expand sila plus ang ikaduha ni is ilahamang pud produkto ilahamang ang produkto ang sila mga dagkong companies milk companies mga wine mga processed foods canned goods ilam gyapon nga company so double sila igo ni or gidan siya kay ilang kwarta nga gipalon mintubo pa pud na kay mo bayan mag-interest ang mingloon nga local businessman plus ang gipalit pagyod ang nahalin pagyod nga mga produkto ila rapod nga kagulingon ngani ka efficient o ka wise ni mga tawo na ang problema ni karon kay ni <clears throat> mga evil man ni sila ni, wala ni sila konsensya sila pud ang nakontrol sa illegal nga drugs kapayuhot sa tibuok kalibutan. So mao na ilang gisansanan pagayo ang Philippines. Ang version nila nga grabe ka hadlok og ka destructive kini siya buh. Niya sa Philippines nila gi bagsak o gibanat gibarato pag nila pagayo para paspas kayo ang mga igo nga mga kabataan nato. Which is mao pa jud tabo. Gusto kayong halinan ni kay barato man ang una pasod nila. Ana naman nila inkrisan kung maadik na ka kay kung maadik na ka dili naman makakabalibad. Mo crave naman ka. You will do everything kawat patay or babae ka mo bagya sa imong dungog <clears throat> para laman nga maka hit hit ka or makakuha ka sa Cebu. So pasod nila barato kayo ang presyo. Sometimes free pag niuna. Antod nga, umadik na ka, mo-increase na sila hinahinay din anton nga adik nagigakayo uh, ah, they can name the price bisag pila i-presyo nila di sila magpanagan kay adik naman ka mapugos naman ka sa pagbayad kay mangita naman ka so nga ni sila ka ka maldito o ka crafty to destroy our youth sakto si tadigong uh, labanan o concern sa kayo sa atong kabataan. Makigpatay siya sa mga naghimo og galaot sa atong mga kabataan so dako kayo ni siya nga punto kay ang ang sa bodily mo succeed kung ang inahan sa Philippines na well informed pud ang inahan well educated pud ang parents then dili man good ang mga bata ma emotionally empty as empty as they are now nga wala ilang mother or father or parents dili man kay naaman ang nanay tatay da assuming pud nga maayo ang atong panginabuhi kay maayo pag padagan sa tong gobyerno at least provided ang mga bata bisag pubrita happy sila dili jud kasulod ang sabog kay ang sabogod artificial filler mga siya sa empty nga heart artificial na siya nga mo pa puno sa walay sulod nga kasing-kasing sa uh, kanabang emotionally longing ka ba emotionally empty ka sa imong kasing-kasing kay wala imong nanay wala imong tatay wala kay kasumbungan so uh, mahitabuan ana, makasulod jud ang sabo kung ngana ang imong sitwasyon pero kung fully emotionally happy ka satisfied ka fully emotionally full ka kay na imong nanay o tatay imong mama o papa maglisod jud ang taga sabo kartel nga pagpenetrate o pagpaligya sila sa Cebu. So ang sulbad ani kanang ka taydigong presindigong nga uh, uh, emergency na siya nga approach kay sunog naman jud so to speak. So dapat pangon. So mao na ang ibuhat Patay or full force good sa atong kapulisan nga ma gukod ang mga nasa sa Cebu Cartel, mga dagpuser o mga daglord. Pero, dili na siya long-term nga solusyon. Paragod sa tambal, ang emergency nga approach pagpatangon sa dugo, may serve na na siya or kanang fire imong gamitan og fire hose o guban pang mga pangpatay sa kayo pang emergency na siya gikinahanglan ng panahon na pero when it comes to healing o long-term nga uh, healing or restoration sa ideal nga sitwasyon kung sa lawas pa long-term health or lasting health o sa balay pang nasunog mabalik ang iyang former or mas maayo pa ang kondisyon sa balay after sa emergency nga pagfight sa kalayo dili to sulbad tong emergency nga aksyon nimo you have to do something like makaon ka sa makahatag nimo long term health maka permanent healing ka imong youth sustain imong vigor mo mo balik or mo dugang pa dili tong imong gigamit sa emergency nga treatment or first aid like band-aid, alcohol, sa pa to, pagtahi sa samad, kung samad mo galing to, or pagpump ni mo, resuscitation kung wala ka mo ginawa. Katong mga butang nga, ah, adto ra tong time ah, sa emergency nga aron mabuhi ka or masas, mapugnan nga di ka mamatay. Pero after that, dunay daghan og lain nga mga buluhaton. Mao ni ah, sitwasyon po sa atong drug addiction karon. Kanang katay emergency or first aid na siya. Kung dili ta mo mo apas mo assist niya using the long term nga healing og solusyon magpabilin jud nga gasigilan ta og fight sa kalayo or emergency case kanunay magkadaghan ang mga adik magpabili ng mga adik magkagrabe pa hinoon magkatawa ang mga drug lords o ang drug cartel na to kaya ma-exhausted nito sa dugayan ni eh. so unsa may effective nga lasting healing o solusyon ani sa drug addiction usa gid ang kanang gitawag og sa mananapa hin inahan mga manok kay ang hin nga maoy nag fully picture sa buhaton sa inahan ngadto sa mga anak magahipos mungod sa iyang mga chicks or mga piso pagabot na sa uh, sunset or mo dayon ang mo sulod ang kangitngit hipuson mo maguniya and then kubuhan proteksyonan sa ang strong wing, wings warm and strong wing, wings yang pako so safe kayo mga bata so og sa ato pa uh, pag abot sa kilom-kilom kisa may muhipos sa mga anak amahan na amahan pa maguna uto sa bar to sa barkada kay minom o kay dugay muli. Di ka kasalig sa amahan o amahan magtandim sa pulis, dili effective. Pero inahan o pulis, so meaning galihok si tadigong ang atong mga police force sa gawas and then sa sulod na ang inahan nga mag tapok sa mga anak magprotek sa iyang warm of love sulbad ang atong problema o guban pang mga support gikinanglan sama nang gi kuno sa gobyerno nga nitaligong nga ah, increase ang ang financial support kanang for peace ba unsa pa nang uban nga at least ang inahan dili matintal kaayo pag panrabaho o pagbiya sa mga anak aron mo mangita og kwarta kay na may support sa gobyerno or subsidy kanang for peace og kana po mga scholarship sa mga pobre nga mga estudyante sa college o mao na sa daghan nga butang pagabuhaton basta aron ang ang hin og ang chicks ang inaan og ang mga piso magka-unite unara madhiya di malayo ang nanay usa ni sa medyo solusyon so I hope nga masabtan ni sa atong mga kaigsunan nga uh, Pilipino ug sa atong mga leaders now gusto ko mo touch balik sa akong na-mention kaniya nga bureaucracy kay ang natabo gud ani ang atong mga professionals nga maoy atong giisip nga utukan og mas maalamo na to tuwa nagtapok sa duha ka lugar corporate job o government job na sila sa gobyerno nagtapok ngadto sa mga kumpanya. And then, ang nakaparat ani, kay ang gihimo sa gobyerno, usara, koleksyon, pag-invento mga bagong buhis, sing singkulik. Wala sa uh, epik, mahimong effective sa dapat una unta nga buhaton which is I hope nga under ni Tadigong ma-achieve ni siya unsa ni siya increase unang income lagi sa mga katauhan and in home base nga income paulion ang mga OFW maupo ni concern ni Tadigong galisod pa ni siya kay wala tay nakita nga klaro nga nga paagi kay guba man atong farming ineffective man ang pag kanang hog raising or livestock raising dili man epektibo gasto man kayo naghamong na nga bankrupt hago pud kayo nya kining wala pa clear kaadong uh, sure jud nga paagi ba or livelihood or business nga maodsoy makita na to nga makadani jud kumahimo pa 100% ah, makadani nga muli ang atong mga OFW mupundo din sa Pilipinas di na mobalik sa gawas now akong saway sa gobyerno karon <clears throat> kanang pagsigi og increase sa mga buhisan dos sa gidaghanon og sa kantidad nga maoy nakapabor din og nakapasakit kay sa tumang katawhan karon nagut-gut ning mga daghan kada time na po nga koleksyonan na po sila da wa lagi corresponding uh, number one increase of income number two makauli ang mga nalayo nga mga parents, mga workers, nalayo silang family. Ika, kumahimo apil ang ikatulo. Ang ikatulo ni is pag-decrease sa mga presyo sa mga palaliton o gastuhon, mga needs, especially mga needs. Sama sa isda, bugas, ang presyo sa edukasyon. Dapat ni sila mahitabo nga masulbad ni aron maka-enjoy ang mga Filipino family sa life nga haruhay o peaceful o malipayon kay dili sila mawuri nga dili kay go ilang kwarta asa na po sila og gitapak ning increase na po ng buhisan increase na po ng mga bayronon presyo sa mga commodities, mga needs, napis lang mga plano nga ah, mag tukod og negosyo or livelihood dili pod mahimo kay wala sila kwarta or financing so akong sugyot ani mao ni kanang mga nas gobyerno karon nga daghanak ayo sila kini mga OFW nga nangita po do mga livelihood o kining mga daghan kaadto sa atong mga katawhan mga kabos nga wa po'y klaro ang panginabuhi ipunting ni sila sa usa ka dakong opportunity apil po dani ka ng mga nasa squatter zone nga luoy kadto sa kasudaran mga uban na ana mga tug sa ibabaw sa nitso sa minteryo uban na sa ilawom sa mga tulay kini prioritize ni sila mga tawhana kani nasa gobyerno before sila mo retire kung 10 years before mo retire tagahan na sila Kani mga FWs kay urgent kayo ni nga makauli sila. Kani mga kabos po doon nga gagmay ra panginabuhi or unlim, uh, limited kayo ilang income, di ka afford sa ilang needs. O hasta ang mga military. Kanang usa ka butang nga akong i-mention karon. Mao ni himo na to nga resource, main resource, may base sa pagkabuot o stable solid nga livelihood nga mahimo jud ang profitable business unsa ni tubag 53% sa atong yuta sa tibok Pilipinas nga wala pa jud masulay og distribute sukad katurang 47% may na distributed og na isyuhan og tax declaration og land title kaning 53% nga mga rolling hills mga rasang ng uban <clears throat> ideal kayo ni siya sa project nga pinakanindot sa tanan unsa permaculture integrated farming organic integrated kay gisagol o gihimong team nimo ang mga food trees nga dili kayo dugol ang pagkatanom luag aron ang adlaw magka shine pa sa palibot tag at least 20 meters apart so napay lugar ang sunshine maka tubo ang mga grasses as healthy kay wa maungi kaya ang mga grasses maupoy pagkaon sa imong gitugway or imong gibuhian i-free range nimo nga mga livestock baka kanding karniro na kay free range chicken mga manok nga imong binuhian diha gamaan lang nimo balay sa liwa adto sa managan kung magulan to matog ug adto mangitlog or pahulay so kaning klase nga sitwasyon ang ngalan ani sa international ron nga community nga naghimo ani permaculture, permanent agriculture. Permanent kay ang fruit trees, permanent man na, mo, the most permanent of all plants or vegetation or or crops. O sa panay mo ipangtanom sa yuta. Kasaran mo itanom and then lasting ni siya kung maayong ang pagkatanom nga dili sila mag-abot far enough from each other nga dili sila mag-abot, dili sila magbangga maka-expand yapon sila doon nami nakita nga do kamangga nga gitanong og isakto among gisukod at least 20 meters apart sila uh, mingkwan jud kayo mag-expand gyud pag yung mga sanga nga mura og kamot ba mag arms nga gi forward or side palibot niya Tan gyud kayo wala ka tuhoy or kataas ang mangga di ang yang expansion niya sa kilid or sa sideways ardang dakuha kadug nindot kadug nga pagtubo kag wa sa bod wa siya mo sabod sa iyang silingan nga putas. So, ang grase sa nila may tubo kay luag man makatsans man ang adlaw og shine ang grasis sa tubo. So ato pong mga kayupan maayo sa dog masibsiban healthy po sila so arita sa mga tanom ang permaculture nag-focus sa permanent no so ang ang prutas mo lahutay pa man eh adto palagbas sa mga kaapuhan or mga great great great grandchildren <clears throat> dili pareha sa humay nga 3 months Utanon to 3 months. Chikang tanom, repeat, repeat tanom, meaning repeat capital. Repeat gasto. Pag abot sa time nga maluya ka na, doon na nakabation, o ma-paralyze ka na, o tigulang ka na, <clears throat> dili nakakahimo o repeat planting manuhol ka gasto asam ka kwarta imong anak Magoy hapon. Kanang mga crops nga sa pila o buwan mga, mga vegetable, back up na siya, na pugana Pero ang imong main yun nga component sa permaculture or permanent agriculture, ang fruit trees. Tanang klaseng fruit trees ang taktika na. Kay dili sad maigo sa dangan or mga sakit kung klasik-klasik baho or power from different fruit trees kaysa mono fruit tree like pulos mangga, pulos apple harus kamatay na mas maigo na usa ka piste or dangan mo na tabo sa Amerika ang ilang mga monoculture dito nga mga orchard or prutasan wa mo lahutay matay <clears throat> Pero ang mga ning sulod og permaculture no, iklase-klase nila. Di kasud lagi ang dangan. Di sila maatake og dangan kay pag makaatak ang isa ka dangan sa usa ka fruit tree, pagbali sa pikas lain ang tuog baho o power. Antod mahilog isa sa nutrients o matay siya ba? Isa ka piog. plus ang plus kanindot sa fruit trees nga lain-lain na kay ma-expect nga bunga kada ah, bulan kay lain mislag schedule sa pagbunga so dili gikamhot danog prutas kada buwan lain-lain ba nag nutrients lain na siya og sustansya so healthy gyud ka kayo bisag kana lang prutas imong kanon so ang 53% karon nga undisputed land sa Pilipinas. May dako pag inigsamot karon kay kusog kayo ang pagkawala sa mga yuta sa mga clan or families kung atong hinumduman after the war dunay balaod nga gitawag og Commonwealth Act 141 or Homestead Law din ang atong mga survivor sa gira nga mga ginikanan gipantagaan og 24 hectares katong ming avail na sila 24 hectares kada usa ang maximum so mao na na siya ay nahimong apil sa 47% nga na distributed karon ang ang original owner ng anak og pulo so pulo ka anak so ang bahin na lang na is 2.4 hectares kada usa And then, kada kadausan nila ng anak na pug pito, manay apo or third generation. Now, anak na pod, fourth generation, mga great grandchildren, kasagaran kapin sa gatos ni sila, kaganon. So, makita ni mo may na kayo ang bahin. <clears throat> sa among kaso karon ika third generation ko, edad na ko is 53 ang akong bahin gikan sa akong lulong uh, ah, para <clears throat> kabutog pulo ka mga walo lang ka na nasa 1,200 square meters nagkamalay ko og nagamayng surrounding gagarden og mga putas jutay pero kaning 1,200 square meter bahinon sa akong lima ka anak arang gamaya ako mga anak ron is, ang age range is high school to bagong graduate sa college, mga 25 years old. So, 15 to 25 years old. Lima ni sila kabuok. So, ang ma-expect nimo is, aral na yung gamaya sa yuta. Iwar kabayan siguro, gusto sila magbay. Pero, unlikely po kay ang ilang paginabuhi ito amang po madtong isa lang lugar. Kayo, ang po'y paginabuhi din sa lugar na nga ilang natawhan kay gamay og si Otman no na mayuta so madtos lang lugar so ang nabilin nga gamay yuta isa lang siguro ang maka puyo <clears throat> nang uban nga desisyon na ng 24 hectares or more or less 24 hectares ang uban 15 hectares 10 hectares tungod sa kagamay og kagubot na kayo og impossibility pud nga makapuyo ka diha Kay tuwa na lagi ka sa laing lugar, Mindanao, o laing part sa Philippines, o Palibutan. Baligya na lang sa usa ka parinti, o sa usa ka walay parinti mo palit, adto sa uban nga mo palit. Kung may tabuan na. Ang problema ni karon kay dunay deceptive nga pagi ang gobyerno nga maldito kung pro-people power nagugma pa sa katawhan nga mga presidente unta sa nang labay di enta ni mitabo kung stadigong patong presidente sa una hanto karon di enta ni mitabo kay may mala, masakit man siya sa atong mga katawhan atong mga katawhan now naghimo ni sila balaod nga gitawag inheritance tax nga wala po nila i-explain nga i-report din nimo ang kamatay sa landowner ninyo imong lulo pananglitan ngadto sa gobyerno aron mobayad ka sa buhis na inheritance tax dili kayo dako ni siya ang problema tungod kay wa mabayri kay napabayaan or wa may bawi ning duplo ni siya nga dako kayo ang mga charges nga ang natabo karon no for example sa sa kaso nga mga 24 hectares tong ilaha sa Itafi ningabot og 70,000 plus 72,000 tong na-mention sa akong informer o na istorya niya <clears throat> karon pangutana interesado ba ang mga clan members ang tubag is wala na kaso'y daghan interesado kay sila dito naka yuta pod uban na nahiluna na nanay trabaho sa Mindanao o to sa abroad wala na kaso'y interest nga muli or mapalit sa yuta so dili sila willing mo bayad sa dako na kaayo nga luhisan so <clears throat> ang ilan na lang ibaligya kung na mapalit or ipabira na lang. So, ang option nga bira or amoroso o gibira sa gobyerno, mo ni kasagarang natabo po ron. Naghangga yung kaso ron nga nabira ang mga yuta. Kaya wala na dyan, ipasagdanan nila sa mga clan members. Kasagarang nga wala na dihan ng lugar ah. Sagdana. So, mabalik sa gobyerno. So, in short, nagkadako ang 50, 53% nga gihandle or gihawiran na sa gobyerno karon o nagagamay itong 47% na distributed land now ang usa ka nindot nga natabo karon nga atong example matud sa duha ka tao akong pagmangko ning usa ang usa silingan po niya <clears throat> pulo sila na kadtong Malaysia na matod nila ang Prime Minister sa Malaysia i-open for grant or claim ang bakanting yuta sa napabiling bakanting yuta sa Malaysia so understood na siya nga kabukiran o kang mga ruling health food kaya ang usually mag ma-distribute or ma ma-acquire sa mga tao unahon katong mga patag mayan ito sa downtown or below sea level or sea level dapit. Itong himong syudad, mga wharf. sekarang mabilin itong mga rolling hills o mga mountains. So, the same po sa ato. Which is mayo kay ideal sa frutasan, kiniman o ganang grazing, kanimang mga rolling hills. Ana, gani ang very steep or slope kadyo nga ang bakilid still the best for fruits ngano tungod sa iyang pagka-step ang ang crown o ang dahon sa putas bisa pagitanom na nimo og 2 meters apart kay hagdahagdan man dili mag-abot so ang mga putas nimo natanom nimo sikit dili distansya dili katungingon nga 20 meters apart patag kani pwede nimo masikit pwede og 2 meters apart ang distansya kay ang usa diya man sa ubos o sa ka linya da sa ubos de ang sunod pataas lain na po to so dugol na sila dako kang masave na space daghang kang matanom mo na advantage sa bakilid or sa mountain or hilly nga uh, lugar Unya, igo kayo sila, wala maungi sila silang kisig kausa. Igo kayo sila sa adlaw, which means nga, bruto bunga ang bunga sa prutas. So, the best ang mga kabukiran, kabukiliran sa prutas. Mayo nga nindot ang sila sa patag ug mga rolling hills nga ginagmay. Pero wa sila'y lugar nga matawag ni mo dili sila nga yan nag-isip ng siguro sa kabatuan or mga sobrang nakapanas. Pero ang panas, pwede ang punan nimo og na kumpleto kayo mga equipment, pilapan nimo yuta. Pilapan din pilapag yuta. Mga 2 meters ang deep sa yuta. Hmm. Tubo na yung mga prutas o ubang pagtanom. Nabalik ta sa permaculture. Gikan sa dako. So, ang kinadakaan ngadto sa kinagamian mukamang when it comes to tanong So ang ginatasaan o gitakaan, mga prutas. Then magkagamagamay itong mga shrubs, mga gagmay nga mga fruits, fruit trees, mga limosito, ana antog itong mga vines, makamang pulos mamunga. Kung kamauta mo kumbay na may mga permaculturation nga hawd, labi na si Bill Mollison nga taga Australia, o kini sila si <clears throat> John Liu sa China, kining sa India nga si Ma'am Vandana Shiva nga galidron sa organic permaculture farming sa India. Taghani <clears throat> sila, nakadaghani sila nga expert na sa permanent agriculture system. Balik kinaiyahan. So, makita nimo ang from the tourist to the to the, to the lowest or bukrol nga mga gitanom nimo pulos mamunga to muna gingon nila nga times 7 at this time 7 ang produce sa permaculture kaysa pure humayan pure kamaisan, pure trigo or crops, vegetables, ipilo-piloon pa ang abot og productivity kung imong i-permaculture. So, naa na pasada na ang imong mga plants and trees ang sunod nga mohatag nimo og dako kayo nga productivity profit o income Mawang ang mga mananak so sorry ang mga baka unsay matag sa baka daghan kadto sugod so sa mga fertilizer nga tulo ka klase solid mo nang ilang dang or tay liquid ang ilang ihi o gaseous nga fertilizer kanang ilang uh, ginhawa o utot carbon dioxide so mo na mo patambok sa tanang mga putas ug mga tanom sa palibot da bisag asa man susuroy mga baka di ka kinahanglan magbalimbalhin pagri og or mag ikaw pa mo butang kay ma-distribute man po nila ang ilang mga mga waste no nga may mo fertilizer so ng baka, kanding, karniro mo na ilang buhaton now kung makatanom ka og um, manok o oh, mga pagkaon sa manok like sorghum corn or mais humay di na ka problema o raise o daghang mga chicken poultry so di na ka palit og feeds So, una nimong na-save is fertilizer. Kagatong imong mga livestock, mawon to'y uh, una gyud ang feeds, actually. Kaya ang feed sa imong livestock, grasses man, free man imong grasses. So, una nga, na-save nimo. Sunod, fertilizer kay katong imong grass feeding nga mga livestock ang ilang waste nila ilang dang ilang ihi ilang ginhawa Autoy fertilizer sa imong mga tanom. Tanang klaseng tanom. And then back upan pa po sa mga small organisms nga mingtabang po og refine sa lunang kanon nila ang dang sa mga dagkong mananap. So mga watini sila tong mga microbes ilang i-refine. Nindot ang metabuani kay matod pa sa mga taghang sources ang usa ka blade of grass or usa ka leaf 20% ra anak niya ang gikan sa yuta nutrients gikan sa yuta ang 80% gikan sa ibabaw hulog sa langit from above gikan sa, sa taas gift sa Ginoo Of course, gift gyapon sa Ginoo ng suwel pero from above ni siya nga gikan sa hangin, gikan sa adlaw, photons, adlaw, mga mga micronutrients gikan sa adlaw. Ang hangin nag-provide og daghang mga nutrients carbon na apod hydrogen oxygen ang nitrogen unya ang ulan or tubig naghatag pudog duha ka main nga elements o nutrients sa atong mga tanom which are hydrogen and oxygen kaning carbon hydrogen ug oxygen equals carbohydrates puna nimo sa nitrates mahimong protein see kung condense kayo ang carbohydrates mo ng seeds like corn, rice kung luag na siya monosaccharides mo na mga frutas so more invisible ang sources sa atong mga prutas, mga seeds o mga tanom. Gikan sa adlaw, gikan sa hangin, gikan sa ulan. 20% ta ini mga minerals gikan sa soil. So, in other words, kung dili nimo sunogon, dili nimo i, ihimong useless ang mga leaves, mga weeds. Imo tong i-recycle. Ipakaon to nimo sa mga baka uban pang mga mananap. Himuon to lang tae. Tiwason to gaon sa mga earthworms o microbes, mahimoto silang first organic fertilizer and then finally may mong topsoil. So you gain 80%. 80% ha? Labi minus. Now, ang nakakahibulungan ani, kay napay further enrichment metabo ani. Kay iniglabay day kuno na, next step, inilabay sa laway or ba sa baka o sa iyang tiyan. Na-discover ni siya nga ang mga elements or mga nutrients nga naa sa plant or leaf or blade of grass mo time 6 not strictly siguro pero katong study nga gihimo time 6 so for example potassium naghibulong sila nga ang katong grass usa ka potassium for example nahimong unom pag gawa sa lawas sa baka. Itong nahimo na siyang tai or dang. So times 6. So katong 80% mo times 6. 80% nga hulog sa langit or from above. Mo times 6 pa to. Plus ka to pang 20% nga gikan sa swell. Mo times 6 pa to. Now, dang na to siya o tain atos baka, kanding, kaniro, uban pa. Baboy yun sa pa. Inigkaon na po na to, kay tiwason man to sa mga wati, inigkaon sa wati, mas kuyaw.